Ազատ հայրենիք եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների նախագահներն ստորագրել են համագործակցության հուշագիր։ Արցախում են Երևան քաղաքի երկու վարչական շրջանների պատվիրակությունները։ Այս տարվա 4 ամսում արցանագրվել է Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճ։ Մոշաթաղի դպրոցը շուտով կնշի իր 23-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի նիստում։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանը Արցախյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել հարցի խաղաղ կարգավորման կամք դրսևորել։ Եվրատեսիլ 2015-ում Հայաստանը ներկայացնող խումբը դուրս է եկել եզրափակիչ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 19-ին այցելել է Փարիզի Երևան բուրակ եւ ցաղկեպսակ դրել կոմիտասի հուշարձանին։ Այնուհետև երկրի ղեկավարն այցելել է հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդարան եւ հանդիպել թեմի առաջնորդ Վահան եպիսկոպոս Հովանիսյանի ու թեմական խորհրդի անդամների հետ։ Հանդիպմանն արձարծվել են Արցախ Սփյուռք կապերին, Արցախի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Բակո Սահակյանը կարևորել է եկեղեցու դերը Սփյուռքում հայ ինքնության պահպանման եւ հայրենիքի հետ ամուր կապերի ամրապնդման գործում։ Բակո Սահակյանն այսօր այցելել է Սարսել քաղաք, հանդիպել քաղաքային իշխանությունների հետ, քաղաքապետ Ֆրանսուଆ Պոպոնիի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը Սարսել եւ Մարտակերտ քաղաքների միջև ստորագրվել է համագործակցության պայմանագիր։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ Արցախում հատուկ ուշադրություն են դարձնում Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքների հետ համագործակցության հաստատմանը, այն դիտարկելով որպես կարևոր մի հնարավորություն Արցախի քաղաքների զարգացման եւ Ղարաբաղա-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացման համար։ Ազատ հայրենիքի եւ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունների նախագահներ Արայիկ Խարությունյանը եւ Աշոտ Ղուլյանը մայիսի 19-ին ստորագրել են համագործակցության հուշագիր, որով հաստատուն մտադրություն է հայտնում 6-րդ գումարման Արցախի ազգային ժողովի գործունեության ընթացքում խորացնել երկու կուսակցությունների միջև համագործակցությունը, համաձայնեցված որոշումների քննարկման եւ ընդունման, այդ թվում խորհրդարանի մշտական մարմինների ձևավորման հարցերում։ Աշոտ Ղուլյանը բարձր է գնահատել անցած 10 տարիներին երկու կուսակցությունների համագործակցությունն ազգային շողովում։ Արայիկ Արությունյանը նշել է, որ այս համաձայնությունը Արցախի քաղաքական դաշտին նոր լիցքեր է հաղորդելու։ Քաղաքական երկու ուժերի ղեկավարները համոզմունք են հայտնել, որ հուշագրով ամրագրված համագործակցությունից նոր խորհրդարանի գործունեությունը միայն շահելու է, եւ այն պետք է ծառայի ինպաս ժողովրդի ու երկրի։ Մայիսի 19-ին Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը հյուրընկալել է աշխատանքային այցով Արցախ ժամանած Երևան քաղաքի Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների պատվիրակությունների անդամներին։ Զավալված անկաշկան ծրույցի ժամանակ Սուրեն Գրիգորյանը նշել է, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքներ Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև սկզբնավորված բարեկամությունն ու համագործակցությունը փոխայցելությունների եւ անմիջական շփումների արդյունքում ավելի կխորանան ու անպայմանորեն կյանքի կկոչվեն նախանշված բոլոր ծրագրերը։ Սուրեն Գրիգորյանը բարձր գնահատեց պարոն Մարգարյանի ոչ միայն Ստեփանակերտի, այլև Արցախի վարչական շրջանների ու քաղաքների հետ սերտ կապեր հաստատելուն, համագործակցության շրջանակներն ընդլայնելուն միտված ջանքերը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ղեկավարներ Արմեն Հարությունյանն ու Արթուր Կիրակոսյանը վստահեցրին, որ փոխայցելությունները շարունակական բնույթ կկրեն եւ իրենց կողմից հնարավոր բոլոր քայլերը կձեռնարկվեն քաղաքային տնտեսության կառավարման բնագավառում համագործակցությունն առավել արդյունավետ հիմքերի վրա դնելու ուղղությամբ անձնապես կնպաստեն կողմերի միջև փոխվստահության ամրապնմանը եւ գործընկերային ներդաշնակ հարաբերությունների կայացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության նոտարական պալատի անդամները պալատի նախագահ Հասմիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ օրերս աշխատանքային այցով Արցախում էին։ Նոտարական պալատի անդամները մասնակցել են կլոր սեղան քննարկմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Նոտարական պալատի ներկայացուցիչներն Արցախի արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանին եւ արդարադատության փոխնախարար Կարեն Դանիելյանին հուշադրամներ են հանձնել։ Արցախի նոտարներին տրվել է տեխնիկական եւ իրավական օգնություն։ Արցախի հանրապետության կառավարության առընթեր զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Սերգեյ Շավերդյանը նշել է, որ այս տարվա 4 ամսվա ընթացքում արցանագրվել է զբոսաշրջության շուրջ 20% աճ նախորդ տարվա համեմատ։ Դա պայմանավորվում է նրանով, որ այս տարի նշվեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը, եւ շատ այցելուներ, ովքեր Հայաստան էին եկել, եկան նաեւ Ղարաբաղ, ասել է Շահվերդյանը։ Ըստ նրա անցած տարվա ընթացքում արձանագրվել է օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թվի որոշակի նվազում, ինչը տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, այդ թվում նաև օգոստոսյան դեպքերով։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ շատ սփյուռքահայեր ունեն հայկական անձնագրեր եւ որպես օտարերկրյա զբոսաշրջիկներ չեն գրանցվում, նշել է Շավերդյանը։ Նրա խոսքով զբոսաշրջության զարգացման համար այս տարի եւս կշարունակվեն այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են նախորդ տարիների ընթացքում։ Մի քանի օրից հանրապետության դպրոցներում կղողանջի վերջին զանգը։ 2014-15 ուսումնական տարին ինչ ցուցանիշներով է եզրափակում Խաշաթաղի շրջանի Մոշաթաղի միջնակարգ դպրոցը, որի 23-րդ տարեդարձը կնշվի սեպտեմբերի 1-ին։ Լսենք դպրոցի տնօրեն Անահիտ Հովանիսյանին։ Դպրոցը գործում է 1995 թվականից սեպտեմբերի 1-ից իր դռներն է բացել եւ այս տարի մենք որոշել ենք մեր շուկով նշենք դպրոցի բացման 20-րդ տարեդարձը։ Կրթօջախը մեր հյուսիսային թևի մեծագույն դպրոցներից մեկն է, շատ տարիներ է արդեն քննական կենտրոն է համարվում, ունենք 53 աշակերտ, որոնցից 5-ը այս տարի հրաժեշտ են տալու դպրոցին, նրանք բոլորն էլ մտադիր են սովորեն։ Կարևորը նա է, որ մեր երիտասարդներից ոչ մեկը ոչ միտեղ չի գնում, ընտանիքներ են կազմում հենց մեր ներսում, բարձրագույն կրթությամբ ուսուցիչների մի ամբողջ խմբով ծառայել ենք մեր գործին, ծերունդներ ենք ճանապարհել կյանք, մեր ծերունդները այսօր մեր կողքին աշխատում են, հայրենասիրական ոգով դաստիարակված տղաները մեր հայրենիքի սահմաններն են պաշտպանել, մանկավարժական կադրերի պակաս չունենք այն առումով, որ մեր ծաները սովորում են Արցախի տարբեր բուհերում, նորից վերադառնում են ու մի քանի տարի հետո մենք ունենանք լիարժեք 100%-անոց բարձրագույն կրթությամբ մանկավարտերով հագեցած դպրոց։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայիսի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի 125-րդ նստաշրջանին։ Իր ելույթում անդրադառնալով Արցախում կայացած խորհրդարանական ընտրություններին եւ Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին նա նշել է. Մայիսի 3-ին Արցախն անցկացրեց իր 6-րդ խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ժողովրդավարական զարգացման եւ մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի հավատարմության հերթական վկայությունն են։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները շարունակաբար նշել են Արցախի իշխանությունների կողմից ընտրությունների միջոցով իրենց բնակչության հանրային կյանքը ժողովրդավարական ճանապարհով կազմակերպելու անհրաժեշտությունը։ Վերջին ընտրությունների վերաբերյալ իրենց հայտարարությունում համանախագահները վերահաստատեցին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագան որոշելու գործում։ Ցավոք հակամարտության գոտում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Համանախագահները հստակմանն աննշել են լարվածության պատասխանատու կողմին։ Նրանք լուրջ վտանգություն են հայտնել Ադրբեջանին շփման գծի երկայնքով եւ Հայաստանի հետ սահմանին ներխուժումների կապակցությամբ։ Ուղղակիորեն կոչ արել Բաքվին հավատարիմ մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման իր պարտավորություններին։ Համանախագահները մտահոգություն են հայտնել ընթացող բանակցային գործընթացի Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ դիտորդների հասցեին Բաքվից հնչող անհիմն քննադատության առնչությամբ։ Ադրբեջանի շարունակական սադրանքները զուգորդվում են ռազմատենչ ռետորաբանությամբ եւ հայատյացության քարոզով։ Ավելին, Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչները, մտավորականները եւ լրագրողները, ովքեր խաղաղության եւ հաշտեցման ջատագովներ են, հետապնդվում են, հայտնվում են ճեղերի հետևում, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը, անդրադառնալով Ադրբեջանի զինված ուժերի հնարավոր գործողություններին, նշել է, որ Ադրբեջանը միանշանակ գնում է սահմանի երկայնքով եւ շփման գծում իրավիճակի սրման, ապա հետեւյալ հարցադրումն արել. Իսկ ով է ասում, որ ԼՂՀ-ի շուրջը ձևավորված անվտանգության գոտին մեզ համար բավարար է։ Ում գնահատականն է Մեր գնահատականով Ադրբեջանի այսօրվա սպառազինվածության պայմաններում այն արդեն իսկ բավարար չէ։ Բաքվում կանցկացվեն եվրոպական խաղերը, հայկական ուժերը իցույց կդնեն իրենց զսպվածությունը միջև դրանց ավարտը։ Պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեզ անհրաժեշտ է գնահատել Ադրբեջանի տեսանկյունից, ինչի մասին նրանք բարբերաբար արտահայտվում են։ Ընդ որում հայտարարում են պաշտոնապես ու ամենաբարձր մակարդակով, եւ դա պայմանավորված է բանակցային գործընթացի արդյունքների հետ իրենց անհամաձայնությամբ իրենց ոչ շահեկան վիճակը բանակցություններում փորձում են փոխհատուցել կոշ դիրքորոշմամբ եւ բարբերական անթակույց սադրանքներով, ասել է Դավիթ Տոնոյանը։ Ազգերի իրավունքները նվաճելը բարդ է եղել ոչ միայն հարավային Կովկասում, այլև ժամանակին նաև Իտալիայում։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայի սենատի պատգամավոր Սերխիո Դիվինան։ Հարցին թե ինչ տեսանկյունից է ինքը դիտարկում Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար մղվող պայքարը, Դիվինան պատասխանել է, որ բավական լավ է տեղյակ այդ հակամարտության, ինչպես նաև դրա հետ համեմատվող Կոսովոյի եւ Պաղեստինի խնդիրների մասին։ Պատրաստի լուծումներ չկան, սակայն կան դիվանագիտական իրավիճակներ, որտեղ կարելի է լուծումներ փնտրել, նշել է նա։ Դիվինայի կարծիքով էթնիկ խմբերի միջև հակամարտությունների ընդհանուր լուծումներ փնտրելու եւ գտնելու օրինակ կարող է դառնալ իր հայրենի մարզը՝ Տրենտինո Ալտո Ադիջեն։ Այստեղ ժամանակի ընթացքում ընդհանուր լեզու են գտել իտալացի, գերմանացի բնակիչներն ու լադինները։ Մոտեցումները, որոնք կիրառվել են, կարելի է ուսումնասիրել, դրանք կարող են կիրառելի լինել նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար, ասել է պատգամավորը։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան Արցախյան հակամարտության կողմերին կոչ է արել կամ դրսևորել։ ԱՄՆ լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման համար։ Այս պահին մենք շարունակում ենք ջանքեր գործադրել այդ ուղղությամբ, հայտարարել է դեսպանը։ Նրա խոսքով ամանախագահները բանակցություններ են վարում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարների հետ այս տարի նախագահների հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Արդյունքում չպետք է մոռանանք, որ երկու երկրների ղեկավարները պետք է կամք դրսևորեն եւ ձգձգված հակամարտության խաղաղ լուծման համար համանախագահների առաջարկած գաղափարների հիման վրա քայլ ձեռնարկեն, ասել են նա. Արցախյան պատերազմի վետերանը ինքնահրկիզվել է Ադրբեջանի Ջալիլաբադի շրջանի ոստիկանության շենքի առաջ։ Միրքամիլ Միրթահիրը ինքնահրկիզվել է Ինշան բողոքի այն բանի դեմ, որ շրջանի ղեկավարությունը հրաժարվում է զբաղվել իր խնդիրների լուծմամբ։ Ավարտվեց Եվրատեսիլ 2015 երկի միջազգային մրցույթի առաջին կիսաեզրափակիչը։ Հայաստանը ներկայացնող խումբը ելույթ ունեցավ երկրորդ համարի ներքո։ Քվեարկության արդյունքում Հայաստանի ներկայացուցիչները եզրափակիչում են, որը տեղի կունենա մայիսի 23-ին։ Նշենք, որ եզրափակիչում հայտնվել են նաև Ալբանիան, Ռուսաստանը, Ռումինիան, Հունաստանը, Հունգարիան, Էստոնիան, Վրաստանը, Սերբիան եւ Բելգիան։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Պորտուգալիայի հավաքականը Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստանի հետ խաղին կնախապատրաստվի Թբիլիսիում։ Հանդիպումը կկայանա հունիսի 13-ին։ Պորտուգալացի ֆուտբոլիստները կմարզվեն Մեսխիի անվան մարզադաշտում։ Ասկերանի շրջանի Պատարայի միջնակարգ դպրոցի մարզադաշտում կայացել է մինիֆուտբոլի ընկերական հանդիպում նվիրված Բերձորի ազատագրման 23-ամյակին։ Խաղին մասնակցել են Բերձորի մարզադպրոցի եւ Պատարայի միջնակարգ դպրոցի սաները։ Այն ավարտվել է ոչ ոքի 4-4 հաշվով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն։ Երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարի պտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15 ցելսիուսը 20-ից 25 աստիճան։ Տակություն։ հերթական ծրագիրն ավարտվեց